Alkoholičari, kao i heroinski ovisnici, vrlo brzo gube moralne norme, otupljuju, bezvoljni su, ali često i agresivni. Egocentrični imaju smetnje u pamćenju. Zbog nesklada između libida i slabe potencije, postaju agresivni i slabi seksualni partneri, postaju skloni pedofiliji, homoseksualnim aberacijama, ekshibicionizmu,